Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji! Skan redzējums ielūdz Gregors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā reizē runāsim par draudzes baznīcas administrāciju, par tādu pirmie brīdē šķietami tādu tehnisku jautājumu, taču mums būs tā iespēja pieredzēt, cik ļoti daudz garīgi tajā patiesībā ir. Bet kā parasti, pirms vēl mēs par to runājam, sāksim ar aktualitātēm par jaunumiem skolā šajā vasaras laikā – Un kā parasti arī šajā reizē, vēl pēdējo reizi no visām, jums būs iespēja dzirdēt interviju ar vienu no Gregoras skolas absolventiem par viņu lielākiem iegūmiem pagājušajā mācību gadā. Jūlijā Svētā Gregoras skolas darbiniekiem atvaļinājums. Ja Dievs tev devis misionāru aicinājumu, vai vēlies pieaugt attiecībās ar Dievu un būt par svētību kalpojot citiem, piesakies mācībām Gregoras skolā. Dokumentus mācībām var iesniegt no 4. līdz 14. augustam Iestāja pārbaudījumu sestdien, 16. augustā, 2010. Pirmdien, 11. augustā, 17.10. raidījums Ielūdz Gregors skola notiks tiešraidē. Raidījuma laikā būs iespēja zvanīt uz Kristīgā radio studiju un uzdot savus jautājumus raidījuma viesiem. Raidījumā piedalīsies Latvijas evaņģēliskās Lutheriskās baznīcas misijas komisijas vadītājs mācītājs Ojārs Freimanis, Svētā Gregora skolas direktors mācītājs Ārtis Druvietis, kā arī skolas absolventi. Jaunums! Skolas mājaslapā pieejams Gregorskolas kalendārs. Tagad var uzzināt par pasākumiem un citām aktivitātēm, kas ieplānotas Gregorskolā, tiklīdz tās zināmas skolas darbiniekiem. Mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāka informācija par Gregorskolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 38 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola atgregors.lv. Ko tu esi ieguvusi no šī mācību gada Gregors skolā? Es Gregors skolā pavadīju divus gadus, un tā nebija kāda man vēlēšanās vai griba, bet tas bija dieva aicinājums un viņa griba, jo uz otro gadu es paliku pat nezinot, kāpēc, bet es paļāvos, ka dievs zina, kāpēc man šeit jābūt, un es tikai šobrīd ieraugu to ieguvumu un to, kāpēc tas bija vajadzīgs. Un lielāks ieguvums varbūt pat tām teoretiskajām zināšanām ir tas, ko dievs ir pie manis izdarījis, pie manas sirds, pie manis kā pie cilvēka veidojot un mainot mani. Jo tad, kad cilvēks dzīvē ir piedzīvojis daudz sāpju, tad viņš paliek tāds rūkts un skarbs. Un tā arī ar mani bija noticis. Un pirmais gads skolā pagāja, kad Dievs svēra vaļā manu sirdi, un tas bija tāds ļoti, ļoti sāpīgs process. Bet tad pamazām, kad tu ieraugi, ka tas ved brīvībā, tad katra nākamā reize ir arvien vieglāka. Un šajā gadā Dievs lielu darbu darīja mācot man pazemību un pacietību, pieņemt un mīlēt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, pirmām kārtām pieņemt un sev mīlēt tādu, kā Dievs man ir radījis. Liels prieks bija arī par visiem pasniedzējiem. Tie tiešām bija labākie, kurus Latvijā mūsu direktors varēja atrast un uzaicināt šeit. Un lielākais iegūms ir daudz dziļākas, tuvākas un stabilākas attiecības ar Dievu. Šajā skolā Dievs ir iedevis tādu stingru pamatu, kā stāvēt. Kam tu ieteiktu mācīties Gregor skolā un kāpēc? Regulāri skolā parasti cilvēki nenonāk, tāpēc, ka viņš šeit gribētu nokļūt klausoties, kā cilvēki šeit ir nokļuvuši, tās ir vienmēr ļoti interesantas liecības, kā katra dievs šeit ir atvedis. Un tāpēc arī zinot, ka tas ir dieva aicinājums, ir vieglāk arī šeit būt un ļaut dievam darīt to darbu, ko viņš pie tevis grib darīt. Un tas būtiskākais tiem cilvēkiem, kas šeit būs dieva aicināti un izredzēti, ir ieteikums ļaujiet dievam darīt to, ko viņš grib pie jums darīt, lai jūsu gribi un jūsu plāni un mēķi paliek aiz skolas durvīm. Un tad kaut kas skaists pie jums un caur jums notiks. Thank mm. you. Kā jau minēju, šajā redzījumā runājam par baznīcas un draudzes administrāciju. Un interesanti, ka šos vārdus dzirdot, bieži vien cilvēkiem pirmie brīdī rodas iespējas, nu te būs kaut kas ļoti sauss, tehnisks, administratīvs, birokrātisks, varbūt pat pilnīgi garlaicīgs un negarīgs. Tā varētu šķist un tā varētu domāt, ka viss, kas ir saistīts ar administrāciju, ar organizēšanu, ar to, ka lietas funkcionē, veidu, kā tam likt notikt, ka tās ir tādas ļoti tehniskas un nebūtiskas lietas. Par spīti tam mēs bieži vien pamanām, ka daudzas tīri garīgas lietas, viņas pieprasa, lai tām būtu kaut kāds mugurkauls. Mūsu miesa prasa, lai tai būtu kauli. Tieši tāpat kauli nevar iztikt, un mugurkauls nevar iztikt bez miesas. Līdzīgi ir tā, ka ir vajadzīga pieredze un izpratne un iedziļināšanās tajā, ko mēs ikdienā esam radoši apzīmēt ar vārdu garīgums, Bet tas nevar pastāvēt vismaz tik ilgi, kamēr dzīvojam miesā uz zemes. Tas nevar pastāvēt bez administrācijas, tas nevar pastāvēt bez organizēšanas, tas nevar pastāvēt bez vadības, tas nevar pastāvēt bez tā, ka tas tiek kaut kādā veidā saorganizēts. Es atceros reizi, kādā draudzē bija runa par to, kādā veidā mēs varam plānot savu darbu, un kāds cilvēks lielā sašutumā teica, ko mēs tagad te darām, vai mēs gribam plānot Dieva darbu, vai mēs gribam plānot svētajam garam, kas viņam būtu jādara. Tas ir garīgas lietas, mēs nevaram saplānot draudz. Kaut kādā ziņā šim vīram bija taisnība ar to viņa attieksmi, bet tā traģēdija tajā situācijā bija tā, ka tā situācija pazaudēja skatu uz to, kas ir patiesībā mums jāplāno. Protams, ka mēs nevaram plānot, ko Dievam būs darīt un ko ne. Protams, ka mēs neesam galvenie, bet Dievs, kurš noliek savu plānu un pasaka, tā būs. Bet tajā pat laikā tā nav netaisnība, tā nav cietsirdība vai zaimošana attiecībā pret Dievu, ja mēs sakām, dievkalpojums sāksies svētdien pulksteni desmitos. <laughs> Un svētiem garam kaut kā nezinu, kāpēc būs jānāk tieši desmitos, nevis divos, vienos vai jā, septiņos no rīta. Un es nedomāju, ka tas ir aizvainojoši attiecībā pret Dievu. Es nedomāju, ka tas ir zaimojoši. Ja mēs plānojam no savas puses un veidojam tās saskaņā ar Dieva gribu, lai varētu tās notikt, un piepildīties tie garīgie mērķi, kādi tiem ir. Mēs šajā raidījumā runāsim arī par konkrētām rakstu vietām, kurās mēs ļoti skaidri saredzam dieva vēlmi un vadību, kādā veidā lietām draudzē ir jānotiek. Un šajā raidījumā mums būs iespēja arī redzēt, cik patiesībā ļoti garīgs ir šis jautājums par administrāciju un cik nesaraujami saistīts viņš ar to ir. Lai par to vairāk runātu, mēs aicināsim uz interviju vienu ļoti īpašu cilvēku, vienas no lielākajām Amerikas Lutāņu baznīcām Misūrijas sinodas mācītāju misionāru šobrīd Baltijas valstīs Marku Krauzu. Church administration is more than just the church structure and budgets. Baznīcas administrācija ir kaut kas vairāk kā tikai baznīcas struktūra un baznīcas budžets. It is important for a church to have a biblical foundation for all that they do. Ir ļoti svarīgi, ka baznīcā ir biblisks pamats visam, ko baznīca dara. Matthew 28:19 uh, Jesus commands his disciples. evanģēlijā 28. nodaļā 19. pantā Jēzus dod lielo uzdevumu saviem mācekļiem. To therefore go to all nations. Lai viņi iet pie visām tautām. Making disciples. Dara par mācekļiem. Through baptizing and teaching. Caur kristību un caur mācīšanu. I believe this is one of the foundations for church administration. Un es ticu, ka tas ir viens no pamatiem draudzes administrācijai. That a church looks at its mission and purpose. Ka baznīca skatās uz savu misiju un savu mērķi. To reach out into the community and the world. Lai aizsniegtu to sabiedrību un visu pasauli. With the good news of Jesus Christ ar šīm labajām ziņām par Jēzu Kristu. And if this is a high priority for the church, un ja šī ir ļoti augsta prioritāte baznīcā, they will look at all that they do, tad viņi apskatīsies uz visu, ko viņi dara, and see how everything is somehow connected with reaching others un mēģinās ieraudzīt, kā viss, ko viņi dara, ir kaut kā saistīts ar to, ka caur to var aizsniegt pārējos, kas vēl tai nepiedara. Un es domāju, ka vēl ir svarīgi apskatīties uz agrīno baznīcu. In the second chapter of Acts, the 42nd verse, otrajā apakstuļu darbu nodaļā, 24. pantā, mēs redzam, ka viņi ir nodevušies apakstuļu mācībai, sadraudzībai. to the breaking of bread and to prayer. And being devoted meant that this was a very important thing for them. Un, ja viņi ir tam tas nozīmē, ka tās bija ļoti svarīgas lietas viņiem. To study God's word on a regular basis. Ka viņi regulāri studēja Dieva vārdu. Because the word of God not only has the power to create faith, jo Dieva vārdam nav tikai spēks radīt ticību, but it also gives them the encouragement to serve. bet Dieva vārds dod arī iedrošinājumu kalpot. It's also important for a congregation to be growing in fellowship ir ļoti svarīgi arī draudzēji augt sadraudzībā. And fellowship is more than just getting together once in a while. Un sadraudzība ir kaut kas vairāk, kā mēs tikai esam viens pret viens kopā kādu laiciņu. But it's a growing relationship of love with one another as brothers and sisters in Christ. Bet tās ir augošas attiecības mīlestībā, kad mēs ieraugam un mīlam viens otru kā brāļi un māsas Kristu. I would like to think that the breaking of the bread Un es teiktu, ka maizes laušana represents the, the Lord's Supper, tā simbolizē svēto vakarēdienu, the special meal whereby God uh, gives us His grace īpašo maltīti, kurā Dievs mums dod savu žēlastību, through simple bread and wine, caur vienkāršu maizi un vīnu, that we might receive and be assured the forgiveness of sins, ka mēs varam saņemt un būt droši, ka mūsu grēki ir piedoti. And a relationship with the Lord and one another. Un attiecības ar kungu un vienam ar otru. And prayer is also a very special gift that God has given to us. Un lūkšana arī ir kāda ļoti īpaša dāvana, ko kungs mums ir devis. Where we can exercise our faith believing that God is there. Kur mēs varam vingrināties savā ticībā, ticot, ka Dievs ir šeit to answer our prayer in accordance to his will. Lai atbildētu uz mūsu lūgšanām saskaņā ar savu gribu. Again, a church should develop its structure or its administration. Un atkal, kad draudz attīstās savā struktūrā un savā administrācijā. Around this most important passage. Ap šo ļoti svarīgo rakstu vietu. And thirdly, I'd like to take us to the fourth chapter of Ephesians. Un eh, treškārt es gribu to virzīt uz vēstules Efeziešiem 4. nodaļu. In summary, Paul talks about people being called into positions of leadership in the church. Kur eh, Pāvils tā kā kopsavēl kopā par tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgos amatos un vadībā draudzē. He gives the church apostles and teachers and pastors and, and other people. Kad baznīcā ir apustuļi, skolotāji, mācītāji un citi cilvēki. Not to do all of the work. Lai viņi nedarītu visu darbu. But to train and prepare God's people for works of service. Bet ka viņi ir tie, kas apmāca un vada Dieva cilvēku šim kalpošanas darbam. For God has, has given his people spiritual gifts. Jo Dievs ir devis saviem ļaudīm garīgas dāvanas. And it's important for members to discover these gifts. Un ir ļoti svarīgi draudz locekļiem atklāt šīs dāvanas. And then use these gifts for the growth of Christ Church on earth. Un tad izmantot šīs dāvanas, lai Kristus baznīca pasaulē augtu. Un, kad baznīca skatās uz to, kā viņai vajadzētu darboties, ir ļoti svarīgi, patiesībā vissvarīgāk, lai arī ko viņi darītu. Tad visu viņi darītu caur Dieva vārdu. That they be a church that is reaching out to the community around them kad viņa ir tāda baznīca, kas cenšas sasniegt sabiedrību, kas ir viņiem apkārt. A church that is growing in their relationship with God's word. Draudze, kas aug attiecībās ar Dievu vārdu. And one another as brothers and sisters in Christ. Un vienam ar otru kā brāļiem un māsām Kristu. Using all the gifts that God has given. Ka viņi izmanto visas tās dāvanas, ko Dievs viņiem ir devis. To the praise and, and glory of our Lord. Par slavu un par pateicību mūsu kungam. And the building up of his kingdom here on earth un ka viņi ceļ šeit, viņa valstību šeit uz zemes. Our Lord has given us uh, an opportunity to share the good news. But often people are, are very shy in witnessing. Bet eh, bieži cilvēki ir tādi ļoti kautrīgi liecināt par to. As, as kind of Viņi bieži domā, ka tā ir kaut kāda ļoti personīga lieta. Lives, Bet es ticu, ka Dievs ved cilvēkus mūsu dzīvēs, with, ar kuriem mēs kļūstam tādi pazīstami, tuvāki. So that we can share the good news of Jesus. Lai mēs viņiem varētu liecināt un dalīties tajās labajās vēstī par Jēzu. Because Jesus says it's as we are going through our day-to-day -day activities of life. Jo Jēzus saka, tad, kad mēs dzīvojam savās ikdienas aktivitātēs, we should look for people who don't know about Jesus. Mums ir tajā visā jāskatās un jāierauga cilvēki, kuri vēl Jēzu nepazīst. And that doesn't have to be difficult. Un, un tas nav nekas tāds ļoti grūts, tam nevajadzētu būt kaut kam ļoti grūtam. Because as we get to know someone as a friend, jo tad, kad mēs kādu iepazīstam kā draugu, don't we also want them to know about Jesus? Vai tad mēs negribam, lai viņi arī uzzina par Jēzu? I find it difficult just to, to go out to a stranger and talk about Jesus. Es domāju, ka ir ļoti grūti iet un runāt ar svešinieku par Jēzu. Even as a pastor, I still find that uncomfortable. Pat kā mācītājam man tas ir diezgan neērti iet pie svešiem un stāstīt par Jēzu. But when God brings people into my lives, Bet kad Dievs ievada cilvēkus manā dzīvē, and I get to know them, un es viņus iepazīstu labāk, and a trusting relationship is developed, un mūsu uzticēšanās tādas attiecības veidojas, then it becomes a lot easier to tell them about Jesus. Un tad tas kļūst daudz vieglāk viņiem izstāstīt par Jēzu. And what motivates me the most, un kas mani visvairāk motivē, is I want these people to be in heaven with me. Es gribu, lai šie cilvēki ar mani kopā ir debesīs. So when we think about that, kad mēs domājam par to, it doesn't have to be so difficult to witness to other people. Tam nevajadzētu būt tik grūti liecināt citiem cilvēkiem. I myself don't like to just go knocking on strangers' doors or stopping somebody in the street. Man pašam tā īsti nepatīk iet un klauvēt pie svešinieka durvīm vai apturēt kādu uz ielas. But it makes me feel really good when I can tell a new friend. Bet tas man gan liek justies labi, ka es varu šīs lietas pastāstīt kādam savam jaunam draugam, ko es esmu iegūs. About Jesus love. Par Jēzus mīlestību. And it doesn't have to be just older people. Un tiem nevajadzētu būt tikai tādiem veciem cilvēkiem. Anybody can tell a friend that Jesus loves them. Jebkurš var pastāstīt draugam, ka Jēzus viņu mīl. It's also difficult sometimes for the church to think about accepting people outside of themselves ir eh, dažkārt arī grūti draudzēji domāt par to, nu, ka viņai jāpieņem kaut kādi cilvēki no ārpuses. So another, Mums ir tik ļoti ērti vienam ar otru. Ka dažkārt mums kļūst grūti, ka mums savā vidū ir jāuzņem vēl kādi cilvēki. From, from es to zinu no savas personīgās pagātnes pieredzes. When people come to church, kad cilvēki nāk uz baznīcu, They just seem to talk to just to the people that they know. Izskatās, ka viņi runā tikai ar tiem cilvēkiem, ko viņi pazīst. And I've been a stranger coming into a new church. Un es vienmēr esmu bijis tāds, kas svešinieks, kas iet tajā jaunajā baznīcā. And nobody talks to me. Un neviens ar mani nerunā. And that really is a horrible feeling. Un tā tiešām ir šausmīga sajūta. And it would really be difficult for me to come back to that church. Un priekš manis tas būtu ļoti grūti atgriezties atkal atpakaļ tajā draudzē. So I think it is very important. Un tāpēc es domāju, tas ir ļoti svarīgi. That the members of a congregation ka draudzes locekļi make greater efforts to make other people feel welcome. Pieliek lielākas pūles tam, lai citi cilvēki šeit justos gaidīti. We had people at the door welcoming people. Mūsu draudzē ir cilvēki pie durvīm, kas sagaida jaunos cilvēkus ieved iekšā. And we had people trained Un nu, mums ir apmācīti cilvēki. That if they saw someone or a family standing by themselves, nu, ka viņi redz, ka ir kāds cilvēks vai kāda ģimene, kas stāv atsevišķi, they quickly go there to talk to them. Viņi uzreiz dodas pie viņiem un runājas ar tiem. There were some people still had difficulty. Nu, vēl projām ir kādi cilvēki, kam ar to ir grūtības. But as more and more people began to see how important that was, bet jo vairāk cilvēki draudzē ieraudzīja, cik tas ir svarīgi, I believe our congregation became a much more friendly place. un es domāju, ka mūsu mūsu draudzene no tā kļuva daudz draudzīgāka vieta. And when the love of Christ is evident, un kad Kristus mīlestība ir redzama, among the members of a congregation, starp draudzes locekļiem, it becomes a very attractive church. Tā kļūst par ļoti pievilcīgu baznīcu. Other people to want to be a part of. ka arī citi cilvēki grib būt daļa no tās. Because the love of Christ, jo Kristus mīlestība, being shared among believers, kas tiek līdzdalīta starp ticīgajiem, is a very powerful witness ir ļoti spēcīgs liecinieks. The Lord has uh, given uh, my wife and I Tas kungs ir devis man un manai sievai the opportunity to come to Latvia. iespēju nākt un braukt uz Latviju. It's not something we asked to do, Tas nav kaut kas tāds, ko mēs paši uzprasījāmies darīt, but the longer we are here, we can see how God is opening up doors bet jo ilgāk mēs esam šeit, mēs varam redzēt, kā Dievs atver durvis, to use the gifts that God has given to us. lai mēs lietotu tās dāvanas, ko Dievs ir devis mums. Uh, the people have been very encouraging to us. Cilvēki ir bijuši ļoti iedrošinoši attiecībā pret mums. And our time here has been a real joy. Un mūsu laiks šeit ir bijis tāds liels prieks. And it is our prayer every day. Un tā ir mūsu lūkšana katrai dienai. That God will continue to develop relationships. Ka Dievs turpina attīstīt attiecības. That we might work together in sharing the good news of Jesus Christ. Un ka mēs varam darboties kopā un dalīties labajās vēstīs par Jēzu Kristu. Lūksim Dievu! Visvarenais kungs, mēs tev pateicamies, ka tu neesi atstājis mūs kaut kādā neizpratnē un neziņā par lietām, kādām tām ir jānotiek un kādā veidā tām ir jānotiek tavā draudzē. Mēs pateicamies Dievs, ka tu dod savu vadību, kādā veidā mums ir jākalpo, lai draudze tiktu tevis uzcelta un augtu lai tā varētu veidoties, attīstīties, augt pēc tava nodoma un nest augļus, kurus tu gribi, lai tā nes. Mēs lūdzam tev, varenais kungs, ka tu dod mums pazemību, tiešām klausīties tava vārda norādēs un paklausīt tām un darīt lietas nevis kā mums ienāk prātā, bet darīt lietas tā, kā tu tās savā vārdā atklāji. Lai šādā veidā administrējot vai vadot, organizējot vai veidojot savu darbu, to darbu, kas ir mūsu atbildībā nodots, lai mēs varam, kungs, tev kalpot saskaņā ar tavu gribu. To lūdzam Jēzus Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.